Marciané, ¿qué? Big Algunos me agarran mala porque todos lados me tienen buena que saben de problemas y yo soy el problema. Te doy como lunático, hay mucha droga y ni tráfico. Me caíste bien, aunque soy antipático. Que No se piquen. En la puebla me escuchan loco, que Mi corte no le sale ni Que lo emite Eso te casi te rapeo y te derrite. todo Y hasta que la pena te tiriste. No, no, no, se piquen. En la puebla me escuchan loco, que Mi corte no le sale ni Que lo emite Eso te casi te rapeo y te derrite. todo Y hasta que la pena te tiriste. Haciendo perreo con mi callo. Yo que tú me callo para darle mi cheddar. Yo en ensayo conmigo fumas pino con él. Puro paraguayo. Ahora yo la guayo. Mientras me tomo una espuma, todo lo guayo. cometer mayo, jalando que está caballo, como graffiti, me da la guate rayo. Yo, te follo, yo no fallo, no soy más win, pero me oye, me dicen ray. Ah, muévete mientras lo enrolo, ando mucho, pero voy a solo, no parecemos aunque somos de distintos polos, no me que me descontrolo, estamos rapeando, los cobriolos dime ah, que posee te lo coloco, ah, da loco, se te pelo los pero reboto, ah, soy yo quien la alocó, estamos bendecidos, pero la no, se piquen. En la puebla me escuchan loco, que mi corte no le sale aunque lo emite Eso te te rapeo y te derrite. todo y hasta que las piernas te tiriten. No, no, no, se piquen. En la puebla me escuchan loco, que mi corte no le sale aunque lo emite Eso te te rapeo y te derrite. todo y hasta que las piernas te tiriten. Ah, ah, Double G, Big Cayu, Marcianeque. De corte, si no solo pa' que no le dé